amtakaye. Wallahu wasiun alim, na Allah ni mwenye wasaa kubwa, tena ni mjuzi wa mambo. Anasema Alhafidhu Ibn Kathir, hadha mathalu darabahu Allahu taala, huu ni mfano ambao Allah ameupiga litadhifi thawab kwa kuleta nyongeza ya ujira kwa kuzidisha malipo liman anfaqa fi sabilihi, kwa yule ambaye atakayetoa katika njia yake wabtighaa mardhatihi, na akatafuta radhi zake Allah. Anasema wa anna alhasanata, na kwamba jema moja analolifanya mja, anna alhasanata biashri amthaliha, jema moja analolifanya inakuwa kumi ni mfano wake إلى سبعمائة ذهن بقى نيوديزا مية سابا إلى أضعاف كثيرة بقى نيوديزا أنا سيد الله عز وجل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية نوالي أنباو ولفن صبرا وكتفوت ابتغاء ربهم وكنت رديا ملواه وأقاموا الصلاة na wakasimamisha sala wa anfaqu mimma razaqnahum na wakavitoa vile tulivyowaruzuku katika hali gani sirran wa kwa siri na kwa dhahiri وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ناقاونا رجيشا قلوه ونوفانيا ونويك ويما الله نسمع أولئك لهم عقب الدار هاون رامباو وين مشوا لكم زوري يعني التمكين والنصر في الدنيا والآخرة قال المتاجي الحافظ ابن الكثير وتمكنشا نقوك ونصرا بنيابنا كتك ميشا آخرة عباد الله فهنيئا لمن أنفق وتصدق وبذل ماله من كسب حلال هنجر منه قيل أنباي أتكيت ومليك كشاكت وصداقة na akaikunjua mali yake aliyoituma katika jumo la halali mali ambayo ni kasbi tayyibin wa mali halali tumbo lilokuwa zuri na ile mali ambayo ni halali mtu huyu ana bishara njema na nzuri mbele ya Allah azza wa jalla anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyib hatoi sadaka hatoi sadaka mtu yoyote lakini sadaka hiyo ikawa kwa lile chuma ambalo ni zuri, si la riba, si la rushwa, si la ghishi, si la udanganyifu, si la utapeli. Akaitoa mali yake ambayo ameituma katika misingi ya halali, na sio kama inaruhusiwa mtu kutuma katika misingi ya haramu, asitumie katika njia ya Allah. La, wako baadhi ya Waislamu anachuma michumo miwili kuna pesa yake halali anaifanyia kibarua, ima mwajiriwa wa serikali au taasisi binafsi, halafu kuna makorokoro yuko nayo na kuna hishi na udanganyifu. Ukimwambia bwana, kuna jambo la heri, anakwambia subiri hapa, ndio nayo haifai kutoa. Kwa hiyo kulisha mkeo inafaa, kuwalisha watoto wako inafaa. Sasa kasbul halal katika hali zote wewe mwenyewe kula halali na unachokitoa ukitoe katika misingi ya halali. Mtume anasema la yatasaddaqu ahadu bitamrati min kasbi tayyib, hatoi sadaka yoyote mtu yoyote, tende moja tu ambayo ameichuma kwa chuo la halali illa akhadhaha Allahu biyaminihi, isipokuwa Allah anayechukua kwa mkono wake. Fayurabbiha, Allah huimea na huikuzakuza na huilea sadaka ile ndogo aliyoitoa, kama yurabbi ahadukum fuluahu, kama mmoja anavyomlea mnyama wake mdogo mpaka akawa kubwa Akalea fulua huyo ndogo ilikuwa mpaka ikawa kubwa, mpaka inakuwa ahdham min jibali eh, ile sadaka ndogo aliyotoa mtu inakuwa kubwa kuliko mlima. Namna ya ikhlas, namna ya ustaf, usafi wa sadaka yake aliyotoa katika njia ya Allah, Allah huilea huikuza mali ile mpaka huwa kubwa kuliko hata jabali, kama ilivyokuja katika ibada ibadallah. Inna wujuha linfaq infaq njia za kutoa mali kathira la tuaddu wala tuhsa, ni mali eh, ya Muislamu inatumika kutolewa katika sehemu nyingi, hazidhibitiki wala hazisadiki. Alinfaqu ala alahli walaulad, kuna jambo la kutoa kwa watoto wako na wa ahali yako. Kadhalika alinfaqu ala alaqarib, kuwapa jamaa zako wa karibu Mtume anasema hata lukma taj'alha fi fai sadaqa, mpaka tonge unayomlisha nayo mkeo unaiweka katika kinywa chake ni sadaqa, unaandikiwa ujira, unalipwa thawabu. Wanapokuwa na shida zao haja zao, hawana kumwambia zaidi ya wewe. Wewe ndo mzazi, wewe ndo baba, wewe ndo mume. Hawa ni jukumu lako kuwapa kile kinachostahili. Kadhalika katika infaq kuna ujuhu za kheri nyingi alinfaqu fi sabili llah kutoa katika njia ya Allah azza wa jalla fil masajid katika misikiti fi majalis katika njia za kheri fi talabil ilmi shar'i katika wale wenye kutoa kwenye njia za ilmu ya kisheria Allah humpa wepesi mtu katika pato lake analoliangaikia kwa kule kumsaidia mwenye kujifunza dini kwa kule kutoa katika mambo ya kheri Allah humpa wepesi fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna ama yule ambaye atakayetoa na akamcha Allah akasadikisha wema fasanuyasiruhu lil tutamwinua, tutamwepesishia mambo yake, atakuwa naenda katika hali ya kubarikiwa. Wa amma man bakhila wastaghna, ama takifanya ubakhili kisha akajitosheleza kwa yeye hitaji kila anayekuja kutaka jambo la kheri kwake, jirani, jamaa, watu wa karibu na wambali, yeye anazuia واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى bil للعسرى fasanisiru lil usra huyu katika yale yanayoendelea utakuta mtu anafanikiwa kuuza chote lakini maisha yake yanakosa baraka hakuna linalodumu na kuendelea kwa sababu Allah amempa uzito katika jambo lake الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه illa malakani yanzilani hakuna siku yoyote ambayo waja wanapambazuka asubuhi ndani yake ila kuna malaika wawili wanateremka fayaqulu alawwal anasema yule malaika wa mwanzo allahumma a'ti munfiqan khalafan ewe allah mpe yule mwenye kuitoa mali yake yule mwenye kuitoa mali yake katika njia ya kheri mpe mbadala mpe kheri, mwachie kitu yule ambaye amesikia wito wa kutoa katika jambo la kheri. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, mpe kile cha kubaki. Akitoa anaitengeza akhira yake, na hiyo ndio mali yake itakayokuwa imebaki. Kile anachokitumia kinaisha, anachokibakisha katika dunia ni cha warithi wake watakaokuja baada yake. Wayaqulu al-akhar na malaika mwingine anasema allahumma a'ti mumsikan talafan, ewe Allah, ewe Allah mpe mwenye kuizuia mali yake, mtu mbakhili hatoi katika njia za kheri, mpe maangamizo, aangamie katika mali yake, liharibike, atepeliwe, liungue, jambo limfike. Allahumma a'ti mumsikan talafan, malaika wa Allah anaomba dua hii kila panapokucha asubuhi ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان والأومب الوهيز ملك هاو كتك الاثنين ما مجد الإمام البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعظم أجرا تموجة لكون يعني من ينتوم والله كمبيع يا رسول الله صدقة جاني ينيو جيلا مكوبة زيد ni sadaka gani yenye ujira mkubwa zaidi? Mtume akamwambia antasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha alfaqra wa ta'muru alghina, ni wewe kutoa sadaka ukiwa mzima wa afya, tena nafsi yako imejaa ubakhili. Kila ukiyapanga mambo, naona hichi nilichokuwa nacho bado kidogo, niongeze zaidi ya hichi. Antatasaddaqa au antasaddaqa, imekuja katika riwaya kutoa sadaka wewe wa anta sahihu mzima wala huumi sahihu tena mwenye ubakili takhsha alfaqra unaogopa maskini wa ta'mulu alghina na unautarajia utajiri mipango yako unaisuka uwe tajiri kwa kipato hichi mbeleni kidogo wala tuhi na wala usisubiri hata idha balaghat alhulqum, mpaka roho inakuja kutolewa sasa kwenye mtulinge, itafika qulta lifulani kadha wa fulani kadha wa kadha wa qad kana lifulani sasa unasema jamani mtu fulani mpeni kitambo fulani uko hai hai pale watu wanajua sura hii ni ya kuelekea akhira wewe sasa unaanza kuwanyima warithi wako unaanza kuzitoa mali zako sadaka la sadaka bora mtume anasema ni kutoa sadaka mzima wa afya tena unaogopa umaskini na unatarajia utajiri kadhalika الصدقه تدفع غضب الله صدقه inazima ghadhabu za Allah halafu katika hadithi imekuja sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhillu, watu saba Allah ataweka katika kivuli chake siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Katika hayo wa rajulun tasaddaqa yamini falam ta'lam shimaluhu ma anfaqat yamini, mtu ambaye ametoa sadaka kwa mkono wake wa kulia, mkono wa kushoto unajua haujajua kipi alichokitoa mkono wa kulia. Yote haya ni kwa sababu ya al-infaq, na jambo la mwanzo Jambo la mwanzo waka wakati mtu roho yake inatolewa, jambo la mwanzo ataloomba kwalo muda usogezwe ili alifanye katika mambo ya kheri, alinfaq wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum almaut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin, mpaka pale ambapo mtu anapojiwa na kifo sasa atasema ee mola wangu laula akartani nicheleweshe ila ajali qarib muda kidogo tu fa asaddaq jambo la mwanzo natamani atoe sadaka jambo la mwanzo anatamani atoe sadaka kwa sababu kullama zdada mal kila mali ya mtu inavyozidi ndio ulobaki unazidi katika nafsi kama vile moto unavyozidi ndio mwako wako unavyozidi mali ikizidi ndio mtu anakuwa mbakhili zaidi kuliko alipokuwa hana mali kwa hiyo mtu ajitizame kitu ambacho kitachomnufaisha mwanadamu baada ya kuondoka katika huu ulimwengu, sadaqa. Chimba kisima, waachie watu watumie. Leo katika mambo ambayo yamekuwa ya ajabu katika jamii yetu ni mtu kuwa na kisima pale mtaani, watu wote wakamwona mfalme hana muda wa kuwasaidia watu, maji yale ni ya Allah, yeye kafanya juhudi. Hilo pia nalo linawatia watu katika mizozo, kila mmoja ana hakuna msaada kwa mtu Haya ni mambo ambayo ukiyafanya ukirana maendelea mbele ya Allah. Man ajra, yule ambaye atekee eka kisima watu wakatumia, kadhalika katika hayo sadaqa ambayo itamnufaisha mtu baada ya kufa kwake, sadakatu jaria umefanya jambo katika mambo ya kheri, umewekeza katika jambo la kheri. Ukifa mali yako ni ya warithi wako wema, watakuombea dua mzazi wao, wewe mzazi wao na wale waovu watakuwa lilalamika tu, baba kujipanga vikwani jenga huku nyangu, wala sio ndio kujenga mjini, kina fulani na fulani, urithi wao ni mkubwa. Huyo mtoto ambaye mmoja inna allaha alayhi wa sallam ya ayyuhalladhina amanu